radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 407 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum. Aquest programa que avui arriba a l'edició 407 i que amb tanta passió i tanta alegria fem cada, cada setmana per a totes vosaltres perquè gaudiu. Avui portem un programa molt especial, però abans de tot el que farem, com sempre, serà presentar a la gent que avui ens, ens acompanya als estudis de la ràdio. El primer a ser presentat aquest veritat que no falla mai, avui que, eh, el que avui té uns, uns <laughs> problemes tècnics importants, perquè ja veureu que el programa d'avui és molt especial, és el nostre reverendo teclas, te reviento teclas, mestre Ricky, què passa, guapo? Ei, què passa? Que bé, que bé, que bé. Per fi un altre programa, els, els que porten temps escoltant escoltant-nos, sabran que quan acabe amb set intentem fer coses especials, que ara ho explicarem, però bé, a mi com a tècnic em porta més feina, però també és un plaer, o sigui que cap problema. I tant. Correcte. A la seva banda, un altre que no falla mai, un altre que és un tiro fijo, una enciclopèdia en potes de la música combativa alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà amb denominació d'origen castellà del Vallès, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Pou? Doncs mira, avui fa molta olor a petroli, fa olor a dinosaure mort, fa olor a... A sufre! A, a sufre, que mm, bàsicament tocarem molta cosa plàstica, amb música directament analògica o, o almenys suport material físic i, i ja com queda la nit quedarà bé, ja veuràs com sí. I a la seva banda un altre que no ens agrada que falli mai, un altre que és un, un altre tiro fijo que fa reventar els ciments de Can Capablanca amb tots els temes arranganos que porta sempre, directe des de, des de Sant Jaume a Ses Oliveres, però en denominació d'origen Barberà, és el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, guapo, com estàs? Bona tarda, família. Doncs content, molt content d'això que de, dèiem abans fora micro, que fa patxoca la taula amb aquest vinil aquí, com amb, amb aquest tocadiscos i res, esperant el 777, que serà Hòstia. un programa molt especial. I tant, i tant. El farem a les 7 i, i 17 o sí, les 7 i 7 o alguna així. I, I 77 no, però... No, però perquè no. I és que el programa d'avui el fem com, com abans eh, us explicava... de juliol, també, no? 7 <laughs> del 7, no? I és que el programa d'avui el fem eh, de manera especial eh, en, en analògic. Ho farem tirant vinils, ho farem tirant casets i també ho farem tirant CDs de tal forma que aquelles persones que ens escolteu en directe ja ens perdonareu, però, però avui els tempos aniran una mica diferents, no serà tot tan, tan ràpid com sempre, tindrem, haurem, de, haurem de, de posar el vinil i buscar la cançó i tot això, ens retardarem una miqueta, però les que ens escolteu en el podcast això no es notarà perquè tenim el mestre Tecles que farà, farà meravelles amb les, amb les tisores. Exacte, retallarem tots els silencis o el, els problemes tècnics que hi puguin haver, els, els treurem, però clar, els que ens escoltin en directe sí que hauran de tenir una mica de paciència sí. en algun moment, però mira... També és veritat que quan fem programes com el d'avui, amb, amb cassets, amb vinils i tal, hi ha moltes cançons que a la gent li sonen, perquè clar, són cançons més antigues o de grups més, més eh, coneguts. I... Que ja han sonat aquí el Pim Pam Pum. Exactament. Sí. I, bueno, i aleshores també fa, fa patxoca per això, no? perquè hi ha molts temazos ahir avui que portem a la recàmera esperant, esperant de ser tirats. I tant. I per tant. aquelles que no sapigueu encara, el Pim Pam Pum és un programa que avui arriba, com us hem dit, a l'edició 407, però que fa més de 13 anys que està en antena i que esperem que estigui molts més. I és un programa que barreja estils musicals diferents, sempre amb lletres de les cançons que tirem amb temàtiques polítiques i socials. I aquestes temàtiques polítiques i socials no només estan a, la, a les lletres, sinó també en els continguts que cada setmana us preparem amb, amb tanta passió. Un dels continguts que sempre preparem és una dedicatòria, i la d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la gent d'Alerta Solidària que aquesta setmana ha destapat que la Generalitat de Catalunya destina recursos de lluita antiterrorista a combatre el moviment pel dret a l'habitatge. Darrere la detenció la setmana passada de quatre reconeguts militants del Sindicat d'Habitatge de Cassoles i de la Berneda, alhora militants d'organitzacions de l'esquerra independentista com Arran i Endavant, es troba la Unitat Central d'Investigació d'Extremismes Violents, entre els quals els de caràcter terrorista. Aquest grup policial es troba a l'Àrea Central d'Informació Interior, que alhora està dins l'OPACA Comissaria General d'Informació. Aquesta unitat va, va engegar l'operació a Correcuita, detenint els activistes jutjades per uns fets ocorreguts ni més ni menys que 8 mesos enrere. Sense ordre judicial ni cap element objectiu que justifiqués l'operatiu i els arrestos. Destinar aquesta unitat policial a reprimir les que s'organitzen per defensar drets tan bàsics i fonamentals com el dret a l'habitatge és una perversió infame i insuportable. Des d'Alerta Solidària exigeixen que el Departament d'Interior expliqui el motiu de l'operatiu i el perquè de l'atribució a aquesta unitat les investigacions sobre el moviment pel dret a l'habitatge. Exigeixen l'exclusió de la referida Unitat Central d'Investigació d'Extremismes Violents de la persecució del moviment pel dret a l'habitatge. I exigeixen que es facin efectius d'una vegada per totes destacades els mecanismes de control, fiscalització i depuració de les trames policials que són l'origen de la repressió de la... per motivacions polítiques. Ni un dia més d'abusos i criminalitzacions. Pel dret a l'habitatge, sempre amb les que lluiten. Força de... sindicat perdó, des del, des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la gent d'alerta solidària al sindicat de llogateres. Aquesta, aquesta és la dedicatòria d'avui, una dedicatòria que no és la, primer, la primera vegada que fem, cap a l'Alerta Solidària, una de les eh, organitzacions més imprescindibles que tenim a, al territori i, i des d'aquí tota la sort i tots els encerts per la, per la bona gent d'Alerta. Anem a lo que ens ocupa, anem al, al, al tema, que avui tenim, tenim, <laughs> tenim molta, molta sí. mandanga. El primer a tirar la primera bala és el mestre Tecles. Amb què començarà aquesta edició avui? Comencem la secció Foli Seitan! Foli! Foli! Us porto un split, del qual només portaré una banda. El split és de Producto Interior Bruto, el PIB, des de Madrid, i que comparteix aquest disc amb un altre cantautor que es diu Padre Mariana, però bueno, la cançó que us porto avui és del PIB, Producto Interior Bruto, i us he triat una cançó, la número 13, que crec que ja està aquí preparada, oi? eh, que es diu Excuses i que, òbviament, parla de les excuses que tenim tots a l'hora de de no respectar els drets dels animals. No? Sempre hi ha alguna excusa o altra, sigui la tradició, sigui per costum, sigui per lo que sigui, ahí està la cosa. I us deixo amb ella. Arranca el pim-pam-pum. comer animales es innecesario. Y que hacerlo genera sufrimiento, muerte y destrucción. Si sabes que hay alternativas y que es mucho más sano más sano para ti, más sano para ellos, más sano para el planeta entero. ¿Por qué? Porque sigues haciéndolo, porque sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor. ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? sabes que todos los seres vivos queremos vivir libres. Y no serlo es el mayor motivo de rabia y frustración. Si sabes que jaulas y cadenas son fuentes de tristeza, que matan los sueños y que ahogan las ganas de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo, ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor, ¿por qué sigues haciéndolo, ¿por qué? Si todo está tan claro, ¿por qué te cuesta tanto aceptar? Que todas tus excusas jamás podrán tapar la realidad. comes carne por instinto. No te lo crees ni tú el rollo de la evolución. No te lo crees ni tú que somos seres superiores. No te lo crees ni tú que los animales nos sienten. No te lo crees ni tú tus propias excusas, no te las crees ni tú. Tus propias excusas, no te las crees ni tú. ¿Y por qué? por qué sigues haciéndolo, qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor. por qué sigues haciéndolo, qué. espectacular per començar aquest pim-pam-pum, aquesta, aquesta seccionassa Seitan. excuses de producte interior bruto, brutal. Totes les bones de producte ja les havia posat en algun moment i m'agrada aquests dies de, de programes especials que em puc tornar a posar alguna. <laughs> Avui són totes de la secció aquesta de Molotov, em sona, no? Una mica? La majoria sí. La majoria, probablement. La majoria, sí. Sí, sí, sí. Caurà, no? La falca, algun moment? De... Quan, quan vulguem la podem tirar, perquè té raó el Manolo que la majoria segur que ja han sonat. L'hauríem d'haver tirat pri... eh, preventivament a, sí. a la primera i després ja, ja, ja ho tenim, no? Clar que sí. Molt bé, doncs, eh, si us sembla bé, seguim amb un altre, amb un altre tema. I tant. Ara, ara és un tema de, dels Bus and Glory, que és una banda polonesa britànica de street punk de Londres, formada el 2009. Ells són el Marc a les veus, el Cajan a la guitarra, el Xem al baix i el Frank a la bataca. A més venen molt ben acompanyades per The Londonians i Vespa i us portem un temazo Made in Palli, ja que ha estat ell qui ens ha cedit aquest vinil i així que aquest tema va, va per tu, amic, va per, va per en Palli. Un temazo extret del seu àlbum The Rig Sessions Volum 2 del 2021 i és un tema que porta com a títol Carry On. Sant Glori, dedicada al mestre Palli, que el trobem a faltar aquí al Pim Pam Pum. Tremenda, tremendíssima, des d'aquest de, des LP de Reggae Sessions Volume 2 d'aquest 2021, Carry On, tremendo tema zarrangano. És, un, és molt curiós, jo crec que el, el mestre Pau ho coneix bastament, però potser vosaltres que ens escolteu no, no ho sabeu tant. Bruce Sant Glori és una banda d'oi, i foten sí, sí. una xitxa i una canya tremenda però crec que fa un o dos, do, o dos treballs que s'han posat a fer coses molt ben parides sí. en, en el tema de l'Sky i el Rigi aquest és el segon aquest és el segon, sí, eh? no? volum 2 em sembla i, i van... No, no són moltes cançons però agafen cançons pròpies i és el segon cop que, que fan a, a aquesta jugada i, home, una qualitat impressionant. Impressionant, eh? Impressionant. Sí, sí. A més, venien, venien acompanyades de, de Londonians i Vespa, que mm -hmm. crec que també són bandes londinenques i, i la veritat és que fan, fan les delícies. Jo la veritat és que no ho coneixia gaire, ho coneixia una mica per això, pel, pel Palli que m'ho havia recomanat, però avui he estat escoltant aquest treball eh, íntegre en, en, en bucle a casa i ja us asseguro que, mm -hmm. que mhm. d'aquest treball un altre portaré i potser més d'una perquè la veritat és que és una meravella. M'he escoltat sobretot el primer, la primera, sembla que fem publicitat d'aquesta gent, però és que és impressionant I tant, el, el, tant. aquest parell de, de treballs sí. i la veritat és que enganxa moltíssim i, i és un, un rigui molt ben posadet. És curiós, eh? Que una banda que fot tralla es posin a, a, a, a reduir revolucions, podríem dir, sí, i els surti tant també. al final ve molt lligat el, i, el, i el rigui també, perquè molts skinheads fet, són originàriament d'esquinhead de i no, sí, i no de sí, sí. Ollero. De mm. fet, l'OIB més tard. Mm. I, I aleshores, doncs, justament, arrosseguen aquest tipus de música, el tenen molt treballat, el coneixen moltíssim, l'han mamat molt, i aleshores, clar, et, un, et trobes una banda de oi, oi, de, del típic oi guarro, diguem, de, del cridat punky, i després et poden tocar unes coses impressionants. I tant, i tant. Bueno, i també jo crec que <clears throat> que en concret aquesta banda que fa aquest canvi és perquè tenen molts bon, bons músics, sí, no? Perquè clar. vull dir, aquest canvi amb aquesta qualitat eh, sí, sí. musical, mm -hmm. instrumental... Vol dir que saben tocar sí. ràpid i lent, mm -hmm. i mhm. no és tan fàcil. Mm -hmm. Probablement sabiguin tocar qualsevol cosa, no? Mm -hmm. I tant. I si s'hi només, només s'haurien haurien de posar molt bé, doncs eh, continuem amb aquesta primera ronda. Ara és el torn del mestre Manolo, que tira la, la seva primera bala. Amb què ens sorprendràs? Doncs mireu, eh, segueixo amb un altre vinil. Són els Spy A, una banda italiana d'esca eh, que va començar l'any 89. Eh, el disc que us porto és del, del 90, es diu Hot Pursuits, i us porto de la cara A el primer tema, perquè així facilitem la gestió <laughs> <laughs> i perquè m'agrada eh, que es diu B baixa c 10 i va a 33 revolucions per minut. Ah! Som-hi! Excel·lent escaquejada, eh, mestre Manolo? Escaquejada de la bona, d'aquelles que sonen... Com sonava, tu? Històriques Com sona o, el vinil? o clàssiques. I eren els Spy A amb aquest Hot Pur Pursuits i us, al final us hem ficat la primera cançó i la segona perquè hem, quan hem començat hem vist que la primera al final era com una intro i, i us hem posat la primera i la segona que es diu Neither Red Black Nor Racist. Molt bé, molt bé. Brutal la, la proposta, com sempre, del mestre Tecles. Encara no hem saludat, som, no, un, som uns pendejos. Oh, ah, el, el mestre Manolo. El eh, mestre Manolo, el, mestre Tecles. També és Tecles, quan s'escau. Sí, i tant. Però sí que com a definició no... No, no, no, no, no seria, no seria. Eh, i d'on has dit que eren, Manolo? són i, són d'Itàlia. Italians, eh? flipat. Són italians, pod un anglès perfectament. Podrien ser no? també de Londres. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Eh, encara no hem saludat i som una mica pendejilles, eh, ni a la Noe ni al mestre Eric, que avui no, no han pogut estar avui amb nosaltres i sempre les trobem a faltar, sempre els, hi, els hi enviem una forta abraçada quan no poden, quan no poden estar aquí. Tot, tot i que l'Eric ha estat una mica perquè ha sonat la, la cunya de Radiotrama, sí, avui sí. ha sigut l'Eric. La setmana passada va ser la Noe i... Sí, sí, sí. sí moltes ganes també d'ajuntar-nos totes, no, no sabem si a la jornada es podrà venir tothom o no, però, però quan sigui segur, segur que ens encantarà. A les jornades, que després en parlarem de les jornades, són unes jornades anticarceràries en les quals participarem, després us donarem tota la informació, però ara el que ve a continuació és la, la primera bala del mestre Pou. Pou, què portes? Doncs tancarem la primera ronda amb un CD, amb, amb plàstic petit, uh, que és amb el grup de Katsi, que és un nom molt estrany. Que, que sort que te l'has posada de primera, eh? que si no... Sí, perquè si no costaria dir. El, el nom ah, és també un nom de... Bueno, primer, és un nom d'un grup de Terrassa, Garenses, eh, que té diversos components que també eren d'Estró, eh, oh. tenen components que... D'Ullastrell? Estró 80. Sí. 80? Com, va, com vaig vomitar... Ah. És... <laughs> Sí, 80 graus. Ostres, 80 era una beguda. Ho, sí, era, ho era. Com... D'aquí el nom del grup. Exacte, que és com una regalèsia dura, bastant dura. No sé, molt és, dura, és una eh? cosa molt, molt, molt dolenta, jo, fa sí. molt de mal. Sí. Jo anava a un bar, ja, ja comencem amb les coses, eh? a, a Marina, sí. a Barcelona, que tenia, es, eh, es diu Esmeigas, vale? el lloc que té pues, una bogeria d'alcohols així per pillar la gorda, i hi havia un xupito que era el xupito de la muerte, i el Chopito de la Muerte era Astro, que té 80 graus, uh. Absenta, que té uh, 80 barrejat. graus, i Tequila, que en té 40. O sigui, estava sí. rebaixat amb Tequila. Que o si sigui, sumes graus <laughs> se te'n va. El TGV era canyero, però això sí, ho supera I, tot. I tu ja sabies que era de l'amor i el demanaves igual. I tant. No, Ara, l'error és demanar el segon. Mm. <laughs> Anava, anava autènticament a mort. Jo amb l'Astro 80, que era molt jovenet, eh, i amb la cara ho pagàvem segurament i el camarer del bar ens va, dir, ens va invitar, a, ens va ficar el de Stroke i al cantó un de Blue Tropic Sol. Uh. Diu, pren un i l'altre. I tot i així va ser no, no, club i, i arroja yeah. al, al carrer. Sí, <laughs> sí. això, això, això ho he viscut jo en directe. Està amb un col·lega també en una barra de Calafell, un estró, pum, pam. O sigui, directament se'l fot cap a dins i directament a, a putar. És que... és que és massa, 80 graus, és quasi el coletilí. Ara, ara ja ens hem fet grans, ara ja no fem aquestes coses, ara només quan tenim una miqueta de, de jarana aquí a Can Capa, que de vegades fem coses així especials, als companys els hi dona de, per, per agafar la casalla. Eh? Durillo. Per, perquè, ja, perquè ja anem més tranquils, eh? Sí, sí, sí, sí. Perquè ara ja som grans. Ara, ara ja I la casa ja és de, és de gent Home, gran. Sí, jo, jo sí tolero fins gran. a ratafia. Ja, si em passeu d'aquí, ja, jo ja no... Ho veig mm. com tu tecles. Molt bé, doncs per acabar aquesta primera ronda tílica uh, <laughs> posarem això, Iskatsi, que és aquesta banda de Terrassa que de fet és del seu únic treball del 2006, uh, eh, Pèrdua d'identitat, que crec que hi havien posat una cançó, i posarem la desena, uh, que es diu Tens por, um, d'aquesta banda i la vull dedicar a un dels seus components, el Jaumet, que fa molts anys que no el veig però que realment és super bona persona i des d'aquí una forta abraçada, Jaumet. Doncs la cançó Tens por. I envies por. un fort patin patinet? <laughs> un fort jaumet. <laughs> Fot-li el play. Tens por! Tens por! La teva puta vida! Tens por! Tens por! I no et fies de l'aire! Tens por! No pot paralitzar! convertit en cordes que lliguen el cos i des ben fort que vol sortir. La impotència doble les tenes, ja no sents els batecs del teu cor. T'has oblidat que no estàs mort. Tens por, tens por, la teva puta vida és por. Tens por, i no et fies de l'aire. Tens por, no pot paralitzar. Tens por, tens por, la teva puta vida és por. fa present, de l'averit no es pot escapar. La suor freda et diu, que cabrona, baixa el cap. L'amor et mira i et saluda, en el joc que et convida a jugar. Potser els malgastades no es poden recuperar. Mira, crida, escapa, escapa. És el seu arrel que t'atrapa. Darrere teu et persegueix, no pot atrapar, la pot enganyar. i et preguntes a qui o a què li convé que em mantingui en aquest estat, en un punt indefinit que navega entre la pròpia pensació juga d'un cert cara d'encoberta obligació i el límit d'una seductora simplicitat que recoberta amb un embolcall de falses necessitats n'estan les vies per creure el que puc experimentar adjudicant-se el dret a decidir que és la realitat. realitat. Tens por! Tens por! Tens por! Tens por! Tens por! Tens por! espectacular. Nom impronunciable, <laughs> però la cançó sí, tens por i brutal. Per I ser tant. la primera, de nhi com hi vas, eh, amigo? Collinis Catsi eren una passada, la veritat és que una llàstima que només fessin un treball, després van seguir per altres vies i tal, però molta qualitat. I tant, i tant, la veritat és que molta qualitat. T'estàs patant una mica el llibre d'estil, no passa res, ah. perquè feia molts dies que anaves així eh, arrenglarat. I és un i, dia especial. I, avui... I tant, i tant, i tant. Avui no hi ha llibre. Avui no hi ha llibre. No. I hi havia trompetes, o sigui, tampoc... Hi havia trompetes, sí, sí, sonava clàssicon. Sí, sí, sí. Era, era mig pop. a més, l'Ara n'estaria orgullós. I ara què? Ara cap a on camina? Perquè arriba la segona ronda. No ens mourem gaire, eh? Ens quedem aquí al, al Vallès, de de fet, porto un homònim de nom de cançó i, uh, i territori. Uh, uh, <laughs> uh. portem els Bastards. I, I a la xarxa són Bastards Vallès, vull dir que és un triple homònim. Mm. Ah, mira, mira, mira. Bastards perquè són com de Terrassa, Ullastrell, sí. per ahir per la zona, no? El guapo seria que fos d'un poble que és que es diu Bastards. <laughs> t'imagines, tio. Del, del Vallès, sí, que es sí. guapo, eh? Bastards. I a més a més hi ha, hi ha, el, hi ha el, el Pol, el nostre col·lega de la família Fracàs, hi ha el Presi, hi ha, hi ha molta penya. Hi ha, no, sé si també estan, no sé si també estan els germans eh, Escribano Martínez de, de Palmig. Hòstia, em, em sona que sí, eh? Sí, o almenys sí, sí, sí, sí, sí. Jo, jo crec que sí. I què, què ens portes? Mira, mira, el Marc segur. El Marc segur. Jo, jo, jo sabia que... Estem analitzant el, el fulletó, fulla, ah. fulla, <laughs> fulletot ah, del fulletot, vinil. El fulletot, perquè és enorme. El fulletot, sí. <laughs> doncs això, del, dels Bastards, eh, us porto del seu disc Arrels, Lluita i Punk Rock, us porto la última cançó de la cara B, que es diu Vallès, d'aquí l'homònim de territori i, i nom de cançó. Temazo. I res, temacle per la vena. del Vallès, tu, quin so ballesà, quin, quin records, eh? ara ho parlàvem de... Arrel, arrel de la lletra, sí recordàvem que 15 anys aquí al Vallès... Quantes lluites, de quants anys enrere, de quants espais, de Sabadell, de Barberà, de Cerdanyola, bueno, de, de, de tot el Vallès, Terrassa, Ripollet... I bueno, tant, el Vallès s'ha abolit durant molts anys i continua abolint, la veritat sigui dita, no, no fem ni una passa una, enrere. una mica més paradet, però, però jo hi ha, crec que és en general. socials. I... Sí, sí. No, no dic del Vallès, sinó en general. Sí, sí clar, la, la moguda està una mica més, més saturadeta. Però hi ha projectes que s'han consolidat i, i que porten mm, la tira, i això, com per exemple aquí on estem, el Can Capablanca. O, i, i com per exemple el Pim Pam Pum. Per exemple. Per exemple ah, Mira, per està exemple. consolidat aquest projecte, sí, per exemple. diríem que sí. Radiotrama... Però es va desconsolidar durant una estona i la vam reconsolidar. <laughs> I està consolidadíssima ara amb una graella eh, que fa patxoca. No, però sí que hi ha projectes nous. Ui, molt nous. guapo la graella que t'has imprès, Manolo, en cartolina, a més. Sí, sí, després farem una, una foto, no?, amb, amb la graella. I tant. I tant. I tant. I els vinils i tot plat. Hosti, quin vinil més guapo, eh? Que, que tot blanc, té. Tot blanc. Sí, és bastant difícil de triar la cançó, sí. espero que sigui una de les primeres. És la primera. <laughs> Menys mal. Arriba... És com, eh, perdó, eh, és, és com si l'haguessis portat a l'escola, Isma, i, i te l'haguessin pintat en, amb típex. Si <laughs> no serà això. Eh, <laughs> Perdó, eh, però és que... Us haig de confessar que abans de sortir de casa li he fotut. Li he fotut una mica de típex, esto sona igual. Sí, sí, sí, és, és l'Amy House. Sí, passa pel Pim Pam Pum, passa per aquesta edició 407, Amy Winehouse, cantant i compositora anglesa d'estil soul, nascuda el 83 i morta el 2011, arran d'una intoxicació etèlica, bueno, bueno, coses que passen. És, és de generació dels 27, oi, em sembla? És de la penya sí, dels 27. Sí, sí, sí. Jo pensava que ho deies pel tema literari. La generació dels 27 era ah, no. un grup literari. M'has deixat flipat. No, bé. Dic, no, no, em sembla que no. Ja. És tot el... Des que la palmen als 27 anys, sí, tots el els col·lectiu. sí. com el Kurt Cobain... Eh... Viu ràpid, mor jove i fes un cadàver bonic. No? Però si deixa, fas... I deixa un cadàver... Però deixa'l als 27. Ni més ni menys. I tant. Clar, clar, Els bueno, 28 pues... ja t'has passat. No? Sí. I els 26 dius, tio, aguanta una Ets un clàssic, als <laughs> 28. Des del seu LP, The Ska Collection, editat pel segell Two Thing, Two Thing Records del 2014, cançonassa dedicada molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la Noelia, que sempre que no està per aquí li dedico una cançó i li envio un petonet, un patinet o allò que vulgueu, i és un temazo que coneixereu totes i que es diu You're Wandering Now. eh, amb The Specials. Amb Amy és... Winehouse amb, tocant amb els Specials. Espectacular, eh? en directe. Imagineu-vos haver-ho pogut catar. Crec que això està en, en... Ho pots trobar en DVD o en... en sí, sí, segurament sí. sí. I, I per vídeo. internet està... Sí, jo, jo, jo ho he vist, això ho he vist, en, sí, eh? en vídeo. Déu-n'hi-do, déu nhi déu quin, quin bolazo sí, sí. Que, que hauria ser, déu nhi quina, quina meravella. Amy House, aquí al Pim Pam Pum, en, amb aquesta edició 407, continua la música combativa a Radiotrama, continua el Pim Pam Pum. Continua i estrenem el casset. Uh! Ara hem... hem fet sí. vinils, hem fet CDs i ara Triplete. crec que serà l'únic casset no? de, sí. de, de, sí. del dia. Doncs mireu, us porto un estil de música que jo no sóc gaire d'aquest estil, però sí que era un casset que portava al cotxe i, i, el, i el cotxe ja sabeu que els cassets anaven, na, anaven volant. I us porto als, uh, als NoFX oh. o, o fix, com jo ja, sóc molt dos... d'aquesta colla. Sí, no? Tu sí. i el Ricky sou més, de, sí. més del punky yankee, no? Sí, però FX no, no era tant el jo meu, sí, eh? Jo, però... jo flipava en Fix i Rancid, va haver una època gloriosa. Que ah, eren, jo tenia, eren, tenia eren CDs, però no tenia discografies senceres, tampoc no tenia ningú amb qui ho compartís això. Mm -hmm. Era més de l'altre sector de Offspring, Green Day, sí, eh? alguns altres... Bad Religion. Bad, no? Bad Religion, però tampoc no tant, és que mm. del Yankee... Mm, bueno. Jo sí, jo sí. bueno, sí, sí. doncs Pennywise. això... O oh, Pennywise doncs això, us porto en casset els NoFX eh, del Punk Indrúblic de l'any 94, uh! d'aquesta banda oh de punk rock californiana eh, que va uh! començar el 1982. Us porto al primer tema de la cara A. Avui anem de, de primers temes perquè <laughs> és més fàcil i en casset en concret és molt difícil. <laughs> Us porto un, una mítica d'aquest disc i dels NoFX que és Linoleum. Oh. Enxufa-la! bé, eh? <laughs> estàvem aquí Brutal, comentant brutalíssima. el temón. I estaven comentant una cosa molt interessant, que aquí es veu que era una cosa popular, però l'Isma bueno, i jo no 50%, teníem va. ni idea. Ens has tallat el cap al Manolo i a mi. I és que Punkin Drublic és com un... que en realitat, si, si ajuntes diferents parts del nom, eh, és Drunk... In public. In, in public, in Public. Eh, Flipa. Sí. O sigui, passem del punk en una presumpta ciutat que es diu Drúblic, com... Sí. No? A drogar-se en públic. A... Sí, sí, borratxo en públic. Borratxo en públic. Flipa. Drunk, in pu... drunk, que s'escriu drunk in públic, no? Que ja això pues, també hi haurà noves generacions que potser no coneixen aquest CD, aquesta barbaritat d'àlbum que es van treure, també els hi serà novetat, o altra gent més gran que potser li ha explotat el cap com que ens acaba de passar a alguns de nosaltres, i, i realment val molt la pena escoltar aquest CD. De dalt a baix. I, efectiva caset. <laughs> I efectivament se'n diu anagrama, lo, que ah, fan, sí. un anagrama és, mira, ho he buscat aquí, canvio en l'ordre de les lletres d'una paraula o frase per a dar lugar a altra paraula o frase distinta. Que, que bo. Utilitzen les mateixes lletres, doncs... ho canvies una mica l'ordre i vol dir una altra cosa. No? Mm -hmm. doncs, doncs mira, a més de casets tenim anagrames. No? Com... <laughs> Mai sortim del programa sense aprendre alguna cosa no, més. No, Brutal aquesta, eh? Brutal, la veritat. Mm, tota la vida escoltant a, a, a aquesta, aquestes cançons i, el, exactament, i aquest LP i mai m'ho havia plantejat i sí, sí, té tota la lògica. Molt bé, doncs després d'aquesta anècdota del títol de l'LP que acaba de presentar el Manolo, arriba al final de la segona ronda de la mà del mestre Pou. Pou, que portes? Doncs us portaré gairebé uns mítics perquè, o sigui, no els coneix ni Christian, però és igual, són abans, gairebé abans del 2000, per tant hi entrarien com a mítics, no? O, I o són clàssics. en èpics també o no? No tant. <laughs> no, la veritat és que van tenir poc recorregut, són els NN33, una banda de Vila Tranca del Penedret. No la coneixia. Uh, no, i de fet és que els vam conèixer en un directe que vam fer que crec que també tocaves cap a Ràpid, a Dos Rius o una cosa així, una no, cosa molt surrealista. Però són bastant curiosos, fan com una espècie de rapejada així curiosa i, i li fotien bastanta canya. El que passa és que crec que després es van passar a altres projectes i, i ja no van bueno, van eh, deixar enrere aquesta banda, també una mica pel nom, perquè té massa connotació amb el 33, però quan no ho eren, vull dir, realment, jo crec que era un nom desafortunat, que a vegades també pot passar, van fer un CD i van veure que eh, pues potser amb aquest nom no ens menjarem un rosco i se'n van anar cap a una altra cosa. <laughs> Va, no. Però és sí. igual. Re rectificar de sàvies. Exacte. Així que, bueno, era NN33 de la rebeldia, que de fet, si ho gires, vol dir EEUU. Uh, de... això, és un, un... No és un anagrama, és una altra cosa, eh? <laughs> Més, en, una paranoia més gran, encara. D'aquí eh? uns minuts us donarem la resposta. Jo crec que és rotllo salvat papaseit la, eh, la que tenen la poesia de, gràfica. La uh. rebel·lia dels Estats Units, no? Sí, sí, sí. Exacte. Si ho girem, la rebel·lia dels Estats Units. Això també explota eh, el cap, eh? Molt bé. I tot això passa perquè tenim el format físic aquí, tenim clar, això, el, les clar. caixes dels cassets, amb dels vinils, no te'n pots donar discos. sí, és veritat. Totalment. déu nhi -do. Doncs posarem l'última cançó del seu únic treball, eh, homònim, el treball, i la cançó es diu Fuck the Police. contundència oh, yeah. a la segona ronda, eh? així m'agrada Pau, molt bé. Espectacular això que acaba de mm. sonar. Eh? Va ser sí. d'aquestes coses breus, però breves i breves, com era aquella cosa que deia sempre... El... Lo bueno, si sí, breve, dos, dos, dos veces, breve. breve. Això mateix. Dos veces breva. I, i des d'aquí de, des fora micro comentaven que ens recordava Penya com veure una mica sí. potser en algun moment inadaptats... Mm -hmm però, però la veritat és que un som molt genuí i una veu molt aguda, ben rapideta. La veu era aguda com la d'Inadaptats, sí. però cridava molt més. Sí. Però hi havia melòdics al costat hi havia i melòdics, sí, barrejava el rap i, mm -hmm. a més també canya, perquè també tenia canya. I en directe tenien força, que molt això guapa. també sempre entra molt bé. Molt guapa. I, I anem a una altra ronda, perquè això no s'atura, el pim-pam-pum, comença la tercera ronda, anem cap a l'equador del programa, ara és el torn del mestre Tecles que ens dirà què és el que va a continuació. Doncs me'n vaig cap a Euskal Herria i, i portarem els Berri Charrac. Uh -huh. Deixeu-me deixeu, fer un, un incís. La penya que escolteu això a través d'un podcast, eh, passeu per la web i mireu les, la foto que penjarem, perquè sempre quan acabem el programa posem tot el que ha sonat, tots els CDs, els vinils, els casets, allí en, en una taula i fem una foto panoràmica perquè es vegi tot. Perquè es vegin les imatges. I és brutal, és que tenim entre mans uns, aquest vinil, per exemple, és transparent. Sí. L'altre que, sí, que havia sonat a l'anterior era blanc, que també és raro, Marfil, sí, eh, com sí. un gos verd, mm. <laughs> i aquest transparent, encara més, més raro. Més raro, sí, com, sí. Fa un goig. Estic parlant del CD de, el, del vinil de Berry Charrac, eh, que es diu eh, Jayo o Jayo Música Il, uh. que vol dir néixer, música, morir. Ole. I, i, i, i, i de la segona de la cara A la cançó que es diu Verba eta Irudia, que ho dic de memòria, però crec que volia dir la veu... Ah, la verba eta irudia... La paraula i els fets? Mm, ara Potser. ho buscaré, però ho de moment dic que és això i després ho reconfirmo o ho canvio. <laughs> I ja està. Berri txarrak, verba eta irudia. Aupa, lekun berri txarras! la paraula i la imatge, no era els fets, sinó... La paraula i la imatge és, és la traducció. Verba et airudia, el nom de la cançó és paraula i imatge. Ja Bueno, espectacular. La veritat és que també és una cançó que ens sonava força, penso, a les que estàvem aquí. Sí. sí, sí. Eh, de, Berri Charrac, inconfusible. Jo he de dir que vas, com, va ser l'inici de la decadència des del meu gust personal. Mm. No? Els, els discos anteriors m'encantaven. Aquest estava en la frontera que algunes cançons m'encantaven com aquesta, que crec que era la meva preferida del disc, mm. per això l'he posat. <laughs> I després, ja els discos següents, pues, encara algo se salva, però ja ja no m'acaba ben de, no? Hmm. A mi aquesta no em sonava de res. No, eh? No, no, no. Hòstia, doncs pues jo, sí, jo sí. Crec que em vaig quedar amb l'Oijo i això i, i, i ja està. Oio, Va, no. oio, aquesta, oio, oio, oio. Oio. Crida, vol dir. Jo he de dir que... Jo he de dir, he de confessar que Berry Charrac no m'ha agradat mai, tot i que ara mm, l'escolto i no sé si m'agrada o és que em recorda a un temps en el que tots els meus col·legues estaven tot locos per Berry Charrac <laughs> i llavors em sonen les cançons per això i no paraven d'anar a concerts i no sé què, no sé quant i jo em quedava sol perquè no... Jo he de dir que vaig anar a un concert, ara no me'n recordo de qui, qui més tocava, però vaig anar a un concert a veure un grup i tocaven Berry Charrac. I al, als inicis, eh? A, encara vivia a Lleida o... Crec que encara vivia a Lleida a la sala Cotton de, de Lleida Ciutat i vaig dir, això què és? O sigui, no te'ls esperaves, no? No me'ls esperava i vaig dir, això és brutal, i vaig buscar i llavors me vaig fer fan de, de Richard Rack. Home, sí, i el sí. que feien amb tres era impressionant. No, no, és que en directe però... aquesta penya... Sí, sí. Ara, avui en dia, no, no sé el que fan, però en aquella època tenir un en directe brutalíssim. Mm-hmm. brutalíssim. Bueno, i, i si més no, al marge de la música, el que feien molt bé era una difusió de la llengua espectacular. Sí, Vull dir, perquè jo crec que en aquell moment grups que cantessin tot en, en, en euskera crec que no hi havia tants. No, no, era mm. militància pura i dura i, i ho van fer bé. I a més, si entraves a la seva web, totes les cançons estaven traduïdes bueno, estaven en euskera uh mm-hmm. -huh. i en castellà, en català, en anglès... Ah, sí. Uh mm-hmm. -huh o sigui, perquè si ho, vol, si ho volies entendre el que deien, tot i ser en euskera, tu ho podies entendre perfectament perquè ho tenien allí penjat. Sí, sí, i potser no només això, sinó potser sí que molt, altres grups ja, ja feien molta música en eusquera així ben parida, però potser és dels primers que va començar a arribar a, eh, com a gran públic a, eh, alternatiu, diguem-ho així, uh, d'arreu, no? Que, vull dir, me'n recordo que també van fer gires, no sé si per Àsia o així, que aquesta gent ha fet... Clar, aquests ho van petar molt fort i van tocar per, per tot el globo, efectivament. Clar, i aleshores això també és una eina més de difusió de, de la llengua, com deia el Manolo, que és una d'aquestes coses que, que val molt la pena i cal reivindicar, també. Jo dels, dels Berri Xarrac el que us puc dir són diverses coses. Una, que, que sí que és veritat que els vaig poder catar bastament durant una època i va ser una època ben guapa, i, i un altre que fixa't que és, és difícil dir això, eh? però penso que el decliu de, del grup, la baixada del grup, el fet de deixar-ho, ho van fer de manera magistral. Mm. O sigui, jo he vist grups acabar i acabar malament o... Van acabar un, bastant amunt, diguéssim. Ho van deixar per tot l'oal. Ho mm. van deixar amb concerts multitudinaris, amb la penya deixant-s'ho tot... Bueno, els, els meus col·legues de, de, de l'Ecumberri, que és d'allà on són els, els Berri Charrac, van venir a Barcelona a veure l'últim concert a Catalunya dels Berri Charrac. Buah. O sigui, clar, vull dir... No, no, van despertar autèntic furor. L'Ander i l'Echazo, clar que sí, aquí, mm <laughs> -hmm. aquí van estar. Vale, doncs pues mireu, seguim encara més endavant. Venga, Tenéis una info abans? Tenemos una info. Mireu, ara des del Pim Pam Pum us volem recomanar el barcami de la gent de Tigre de Paper per poder editar el llibre 100 anys de marxisme i qüestió nacional als països catalans, escrit per Xavier Millan, doctor en dret i llicenciat en història i en periodisme. Són dos volums, més de 1.600 pàgines, un segle d'història, compromís i lluita per la llibertat del nostre país. Feu-hi costat penya. Aquesta és la recomanació que us fem avui també des del Pim Pam Pum. Continua la música combativa. I continua, deixa'm dir-te, que, que m'estic regalant ja només només saber el que toca ara, perquè pensava, no sonarà res d'això? Jo, port, jo tinc aquí d'això que sonarà ara, sé, però, però no ho portava. Ho sé, ho sé i m'encanta que t'encanti perquè si, si una, una banda és mítica, per, per mi, jo, jo sempre he dit una cosa, allò que et diuen, si, te, si poguessis emportar només un disc a una illa deserta, quin t'emportaries? Jo m'emportaria aquest. Jo I, també. I ho he dit des de fa la tira d'anys. Són els Cortatu, banda d'escapung escaldum formada el 1984 pels germans Fermín i Íñigo Mugruza a la població guipuscoana d'Irun. El nom del grup prové del sobrenom d'un mugalari d'ETA, Corta, mort a mans de la Guàrdia Civil. Des del seu quart i darrer disc, Azkengu de dansa, la darrera dansa de guerra, enregistrat en directe l'1 d'octubre del 1988 a Irunya, us portem un tema zarrangano que esperem que totes coneixeu i canteu, que es diu Hay algo aquí que va mal. esto se la hay algo aquí que va mal. Cortatu, Asken gut de dansa, el pim pam pum. Bueno. Hi ha algo aquí que va mal, però ara tot va millor, eh? Ara tot va millor. També s'ha de dir. <laughs> sí, sí, sí. I tant, i tant. Estem aquí passant-nos-ho, la veritat, la, la mar de bé, amb totes vosaltres que ens escolteu, fent un programa especial amb vinils, amb casets, amb, amb CDs, etc. Amb botelles de vi, amb en lloc de birra. Sí, sí. Avui, estem, <laughs> avui, avui estem fent uns vinets aquí tranquil·lament i, i ens ho estem passant d'allò més bé, la veritat. Bona música combativa. Us recordem que el programa d'avui el dediquem molt especialment a la gent d'Alerta Solidària que aquesta setmana ha destapat que la Generalitat de Catalunya destina recursos de lluita antiterrorista a combatre el moviment pel dret a l'habitatge. Oh, Vergonya els jo els hi hauria de fer. Sorpresa. que <laughs> els va parir. Nassos. Bueno, bueno. sí. I, i després d'aquest temazo de Cortatu arriba una altra, una, altra, una altra joia, perquè avui la veritat és que estan sonant autèntiques perles i em sembla que la, la propera la tira el mestre sí, Manolo. Sí, amb, amb, em pots recordar quina cançó I tant, tiraré i jo? Tant, Perquè i tant. avui anem mira, així una mica sí, salto de mata. Mira, pot ser Escorbuto? Pot ser... Eh... O no? O què, o què va eh, ara? Eh, pot ser? No, aquesta no, és la meva, no. la següent. No. A veure, a veure, a veure... Si és escorbuto, jo crec que fa falta una falca, eh? Voleu que tiri una falca així? No? Sí, sí, sí, jo crec que val la pena. Sí que és escorbuto, sí. La de em ah. sona ah. o la de... <laughs> o la de on sonem? A veure... Vinga, jo, tiro, jo en tiro una i que passi el que... Fal Falca-la! Oh. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. i a l'e-box i, i allà on vulgueu, si ens, si ens acerqueu ens trobareu i, bueno, i, i després donarem més informació sobre aquestes jornades del 27 que tantes ganes tenim de donar-vos, però encara ha d'arribar el boi millor de la música combativa aquí al Pim Pam Pum, edició 407. Ara és el torn del mestre Manolo, seguiu a Radio Trama, seguiu al Pim Pam Pum, música de trinxera però vides dissidents. I per dissidents els que posarem ara? que, que com bé comentàvem abans, són els, els escorbuto, que no podien faltar tampoc com els cortato o, o molts d'aquests que posarem Com la avui. majoria, eh? Són clàssics, sí, no? Sí, sí. Aquesta gent... Aquesta penya... Són bueno, mítics i tot. Sí, són mítics sí, sí, i tot, sí, sí. Són, sí. són mítics. Doncs mireu, us porto un, un homònim, perquè us porto de l'àlbum Antitodo, dels Escorbuto, us porto un tamacle que es diu Escorbuto. Ai, escolta. <laughs> Antitodo? Antitodo, perdó. <laughs> Antitodo és també dir el, És un homònim, també. Nom. És un homònim. I, i res, pues això, no, crec que Escorbuto no, no cal gaire presentació, banda no. de, de, de, de Santurci, que algunes de l'Empalme a festes de Bilbao anàvem, pillàvem el tren amb 80 litros de calimocho i ens anàvem al matí a, la tomba del Sescorbuto Corbuto. <laughs> això... Això ha passat? Això ha passat, sí, sí. <laughs> Eh, que grande. Podria dir que no estoy orgulloso Pero sí, ho estic. Però explicaré a las a les generacions venideres. <laughs> I, i això, una mica de antitodo. todo Brutalíssim. Brutalíssim. <laughs> Delirium Tremens amb el Escorbuto i aquest antitodo brutal, brutalíssim, com diu el mestre Tecles. Espectac espectacular tema zarranga, no? Eh? Sí, la veritat que per mi tota una referència del, del punk en els meus inicis d'aquest estil musical i de, i de vida que ens ha portat al final aquí, on estem ara mateix, el Pim Bambú. Sí, Sí, sí. Tot... Ah. No, no, digues, digues. Dic, ens hauríeu de veure, eh, això s'hauria de gravar en, en, en vídeo, sí. perquè hi ha un... Un Twitch d'aquests, eh? En viu i en un directe. Twitch, hi ha un tràfic de... Perquè clar, s'acaba el vinil, doncs algú ha de treure el vinil, algú altre li passa el vinil que sonarà a continuació, i aquí hi ha uns tres que manejes interessants, sí, sí. és, molt, és molt divertit. I s'ha de dir que sempre hi ha el dubte de i a quina revolució per minut va aquest vinil, que ara mateix no en tinc ni idea de quina deu ser. Però és petit, per és tant... És petit, anar a, a 45. A 45 no? Els que van Tot i que abans no? hi havia un bueno. un gran A45. Coses molt estranyes que passen. Coses del directe Va. i d'anar amb vinils. Ja estem a punt. Doncs tancarem, doncs tancarem ronda, no? Amb què? Sí. Què és el que portes, mestre Pou? Doncs posarem... Oi? Uh, eh, posarem una banda de Cardiff de, dels 80 llargs 90 que són Dioprest, una banda de... Oprimits, com a... aquí a Catalunya tenim uns oprimits. Sí, no sé si són ben bé els mateixos, eh? <laughs> No, no, no seria el cas. Crec no? que no. Serà que no. I aquesta gent eren, van néixer del moviment Sharp, de, molt lligat també al futbol, amb tot el hooliganisme del món anglès que, que amb els esquins va estar superlligat i segueix estant-hi i bueno, no només a Anglaterra, també a altres llocs d'Europa de, i, i en general. Porta ser una cançó futbolera. Sí. Tal I, qual. I mítica. I mítica, i tant. No, bueno, sí, sí. no, no és la cançó mítica, però el grup... No, però és el no? que tenia... El, el grup sí, per mi jo crec que sí, dins del moment sharp, del moviment esquinet, sí que és uh, dels rolleros típics, Uh, però aquesta cançó potser no ho és tant, però perquè és l'EP que, que tinc i, i realment molt content també de tenir-lo, que me'l van regalar i és la cançó de Football Violence, que realment, pues, això, la poliència <laughs> és que no deixa molt a... Sí. És un spoiler del contingut, no? sí. <laughs> Golpe va, golpe viene. I a més és homònim al nom d'aquest treball, d'aquest àlbum, d'aquest EP de tres cançons, uh, feta pel 2006, uh, eh, que van fer Déu Prest, la cançó de Football Violence. Som-hi! the never-ending story. What you gonna do when they all sing? You're going in, you fucking a king. What you gonna do when they all shout? Come and have a go, that's what life's about. Football violence! All the boys all making noise, swearing. Rangers. If you meet that on the street, watch out for the raiders. What you gonna do when they all sing? You're gonna get your fucking head kidded. What you gonna do when they all shout? Come and on, come on, that's what life's about. Football fighters! so bloody much, fighting for the glory. I go round the football ground, a never-ending story. What you gonna do when they all You're gonna get your fucking head kicked. What you gonna do when they all shout? Come and have a go, what life's about. Football. ¡Boom! Espectacular. Delirium Tremens, eh? espectacular, com diu el mestre Manolo, brutal, brutalíssima, aquest temazo que s'ha tret de la xistera al mestre Pou, candidat a temazarranga no de la, de la vetllada de moment. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, oh. déu nhi Sí, dèiem de... Com, bueno, com l'hem gaudit? Que comentava que realment és, és Oi, però així com, per exemple, Cox Parrer, Cognis Reger, són, són grups que l'Oi és molt més anglès melòdic, això és Oi Guarro i, però és oi guarro, però d'allà també. I té un altre punt i a mi m'encanten. Té un regust cosa... brutal. Sí, sí. Té un regust brutal. La veritat és que entrava a fineta, anaven cavalcant, anaven cavalcant aquesta colla i, i un so genuí, és veritat que un so molt característic i molt guapa. Molt guapa la proposta del mestre Pau. Seguim amb més música combativa. Estrenem ronda. Cinc, és quarta ronda ja? Sí, sí no? anem a la ronda. quarta. Anem a les acaballes del programa, encara que queda el bo i millor, però, però no us perdeu la que ve a continuació, que la tira el mestre Ricky. Sí, porto uns amics d'aquí del Pim Pam Pum, són els Brigada Moreneta. Oh! Primo! Extret del seu disc Construint la base. Crec que havien consensuat, Isma, que la número 7, pot ser? Sí, era? sí, sí, sí, sí, efectivament. Efectivament, despectivament, és la número 7, seguim al carrer. <laughs> seguim aquí els estudis, seguim al carrer, seguim allà on faci falta que, que estem. Dedicada doncs... a totes les companyes caigudes. I tant, doncs això, ja ho tenim Manolo. Doncs tenim, sí. us deixo Brigada Moreneta del seu disc Construint la base, la, el tema Zarrangano, seguim al carrer. Canyuqui de la bona. Som allò que t'ha fet porta s'accelera poc abans de començar. Som el passat que recordes i el futur que anheles. Som present que mantenim la lluita que has lliurat. Som l'escut en què defensa, som la barricada. Som aquell camí traçat que recorda com tornar. Som els fills, som els hereus, les petjades deixades. Testimonis d'una venda que mai morirà. español. Oh, oh, oh. Mare meua, la que han liat, la brigada Moneneta, la Brimo aquí al pim-pam-pum, reventant els ciments de Can blanca. <laughs> Ara comentàvem que aquest tema el van fer en record de d'un company, un company de... que van matar sí, en unes festes de Gràcia el van, el van apunyalar, el van matar i... i Vaya tela. I, I sí, sí, la veritat és que per això la dedicàvem a totes les caigudes i, i ben dedicada a la gent de, de Gràcia també. Molt grans aquests Brigada, van venir aquí a fer l'entrevista, sí, van sí. participar al, no sé si al programa 200 o al, al 300, Al 300. Al 300, al 300 la sí. Un gran directe allà amb els seus passamuntanyes. Uns col·legues i una, un, un grup, una banda amiga d'aquí del Pim Pam Pum, I sempre tant. amb les portes obertes. L'abrimo, sempre fent-li costat i avui en un programa tan especial com aquest no podien faltar. Espectacularment tirada la, la, la cançó del mestre, del mestre Tecles. Després, fa mal, eh? O després sigui, de... em sap greu, però fa sí, mal. fa molt de mal. <laughs> el que acabes de dir, de... perquè bueno, la brigada Moraneta són el que són, però sempre les portes obertes aquí a l'abrimo... Uh... Eh, Sona malament. Vale, vale, perquè vosaltres heu pillat... <laughs> Si només escoltes literalment, això... Literalment, sí. No, però... Sí, si... És que nosaltres... Despectivament. Però és que nosaltres aquí al Pim Pam Pum tenim la nostra Brimo. Sí, sí, clar, evidentment. Clar, que, que són, són dels nostres, clar que sí. Cago en dena. Mireu, eh, no sé com ho teniu per donar la info que anàvem a donar, si no tiro la cançó i la donem després. O parlem de les... Pues tira la cançó, no? Tira una cançó? Vinga, va. Sí, perquè... Igual tira la cançó i ens ho preparem. Mireu, i tant. Mireu. És que hem anat a fer un riu, hem anat a... Sí, sí. Ben vist, ben vist, mestre tecla sempre. Mireu, arriben les Henderlegs, aquesta banda de Queer, oh. Dike, de, de Queer Dike, que, que és lesbiana, punk de Madrid. A, a més, a, són la Roma a les veus, la, la Clau a la guitarra i a les veus Marto a la guitarra, Jules al baix i Rebe, la nostra col·lega Rebe, que va passar per la secció punk i dona del Pim Pam Pum a la bataca. És un tema que es diu Edat des del recopilatori Nomás Punkis Mortes, editat per Utercine, espai d'activisme i, auto, i autoedició feminista per al reconeixement i visibilització d'artistes punkis d'identitats no normatives, creat el 2013 per recuperar la memòria memòria de les nostres avantpassades a la música punk i lluitar perquè la seva sigui una reexistència activa. És un temazo que porta com a títol Edat. Edat. fuerte. Te vas a quedar sola. ¿Quién te va a cuidar cuando seas vieja? Seguimos creando otros futuros posibles. Uau! Eren... Postejaven d'una manera que l'Eric n'estaria orgullós, I eh? tant. I tant, sí. eren les Genderlex des de l'LP No más punkis mortes, editat per Utercine, i aquest tema no edat que, que us hem deixat aquí per totes vosaltres perquè la gaudiu. La veritat és que ens hem fet pols perquè sí que és veritat que postejava i ens recordava molt a l'Eric, però autèntic tema no també de les Genderlex, espectacular aquí al Pim Bam Pum. Més música combativa, però abans de la música combativa, eh, ara sí, sí. us volem, ara sí, ara us, us volem donar una, una, una notícia, una, una informació que fa molts dies que, que portem al cap i que, i que li estem posant tota el cor i tota, tota l'estima són, us volem convocar ara a les jornades anticarcelàries, les rejas no nos callaran, jornades 27, els dies 25, 26 i 27 de febrer, al centre social ocupat La Locomotiva, que està al carrer de la Glòria 1115 de l'Hospitalet de Llobregat. Amb carteo a, a preses, distris i artesania i amb un munt de tallers, xerrades, presentacions de llibres i taules rodones. També durant els tres dies tindrem concerts. Divendres amb No Somos Torrollo, Rollo, des de tre Tres germanes, Dos germanes. Sevilla, com era? Dos germanes. Dos germanes. Dos germanes. Uh, el Valiente, Casparrata i Red Bruts. Dissabte, en programa especial del Pim Pam Pum, el nostre programa, estarem allí fotent-li canya, i les actuacions de Erpizu, gran amic del programa, sí. Simulacro, que Buah. sembla que siguin de Madrid, però no, no són de Barcelona. No, no. no perquè no te diere sí. No te... Si no, no seria sim Simulacro. <laughs> <laughs> simulacro. Revenja, també escupe i cortocircuito al ah, loro, quin K. bolazo. I diumenge amb Aquila i Dadeolla i moltes Uah. més. No us perdeu aquestes jornades que s'estan couent a foc lent, però la veritat és que el, el cartell ja ha sortit, han sortit de fet dos cartells amb, amb tota la info de les taules rodones, els tallers, mm -hmm. les xerrades i tal, i després la info dels concerts, on, on ens inculem també nosaltres, que farem un programa especial amb entrevistes a, a penya de l'organització. Se sap com serà? Si serà primer nosaltres, després el concert o allà entre mig? Encara, o... encara el més calent Balenes a la Iguera... No, no està gestionat no, del tot. No, la veritat és que el que ens han dit és que triem, però, però ens costa triar sense saber on està situat cada una de les activitats. Aleshores, quan ho sapiguem, pues sí, que, sí que agafarem una, una franja horària que sigui la millor possible i allà ens hi posarem amb Clar, moltes molt ganes. Bé, molt bé, molt bé. A més, que... també estarà la gent del col·lectiu Bauma, si no estic equivocat. En principi sí, encara no... Montareu distri allí. M'han dit res, però però vaig parlar amb el Valiente fa temps i em va dir que, que hi havia espai per distri i així, jo crec que sí, que si hi ha espai pues, portaré la distri i estaré així en, en, amb la distri al costat de la taula del Pim Pam Pum. Estaràs al costat de l'API Skill Records? Doncs segurament pues, també. Mira, igual compartim allà eh, un, eh, un eh, espai. Eh, és tripleta això, és cap tripleta. De setmana, eh. cap de setmana complet, eh, aquestes coses I el no PD Escar punxa també? O, no? <laughs> ja, és és lo que, o toque Apache? Sí. Ojalà. El, el Ricky fa de, fa de tecles, el sí, Bolos. Això segur, això segur. això segur sí. No, però el que sí que eh, us recomanem doncs, que aneu passant per allà tot el cap de setmana perquè serà un cap de setmana molt complet, amb moltes coses a tota hora i per tant valdrà la pena eh, com a mínim passar hi i veure una miqueta quin és l'ambient. I tant. I tant. Molt bé, doncs després d'aquesta info que tantes ganes teníem de donar-vos, continua la bona música combativa aquí al Pim Pam Pum. Ara és el torn del mestre Manolo que tira la seva penúltima bala, no? Sí, abans de eh? tirar-la donarem pas uh. a una sorpresa pel Ricky que em sembla que no li hem El loro, no m'heu dit. No, jo que, no sé res d'una sorpresa. I és que ara ve, ve, ve una secció. Ve una seccionassa. Ah, amigo, vale, vale, vale ja tinc la cunya preparada, ja, ja sé. La, ja la, la falca, perdó. La falca. I és que ara ve la secció de llibres combatius. Som-hi. Le burro, le burro, aunque no tenga resultados del furgol y no sirva para hacerse bajas. Le burro, le burro, le burro, le... Deia Galeano que la història és sempre pura profecia. Pel que no ha estat i contra el que ha estat, anuncia el que serà. Per això, quan, preten quan pretenen exiliar-nos de la nostra pròpia història, endinsar-se en aquesta crònica, eh, per, eh, perdó, eh, <laughs> endinsar-se en aquesta crònica musicosentimental d'ascendència montalbaniana que tragina pels sumorrostres invisibles invisibles de l'escena musical alternativa de la Barcelona vuitantera és aire fresc. I tots els interrogants oberts, de nou i un cop més, amb rivet de crònica salvatge en el triple salt mortal d'uns joves que van saltar al buit per no caure en l'abisme que els oferia un sistema d'exclusions. Joves lliures, contra la seva pròpia història, contra el destí buit que algú els havia dissenyat. Lliures a voltes, fins a l'extrem d'una autodestrucció desesperada, via speed o via heroïna. De les restes d'aquell naufragi de les runes i engrunes d'aquell laboratori econòmic repressiu edificat amb la transició – van néixer les pasteres des d'on seguim resistint. Això que us acabo de llegir, no amb tot l'estil del món perquè m'he equivocat una mica al principi, <laughs> és eh, el llibre que us porto avui, que és Capagui Pujol, una, una crònica punk de la Barcelona dels 80, un llibre que, que realment ja trigava a venir aquí a, Imprescindible. Imprescindible, ja, ja trigava a venir a la secció de llibres combatius del, del Pim Pam Pum, uh mhm. -huh perquè realment, bueno, és, és com diu el, el llibre, és una crònica dels, dels 80, del punk, de les ocupes, del moviment llibertari, eh, escrit pel, pel Johnny D, Uh -huh. eh, el company Johnny D, que ha escrit molts altres llibres després i que, i que val molt la pena seguir-li la, la, la, la trajectòria. Aquest home ha vist coses que fliparíem tots i totes. Sí, sí. D'aquesta època pues, del, també del, del gos, no? De, mm -hmm. de... És que estava, estava pensant sí, en sí. el gos. Sí, sí, total. <laughs> estava pensant en el gos, perquè sí, és veritat que és, és, és un homenatge guapo que crec que podem fer des del Pim Pam Pum a aquelles generacions pretèrites que, que van, van combatre, van resistir i van aguantar en moments molt complicats i que, i que a dia d'avui són col·legues i, i ens veiem i ens saludem i, i tenim, tenim companyonia. No, és, que, és un orgull, la veritat. I que van obrir moltíssim camí tant. un Squatter, al món de, a Barcelona, el molt moviment o sigui, va sorgir gràcies a, a, a aquesta època. -huh. Moltes som hereves de, de penya com el Johnny D o com el Gos. Sí, sí, de fet, bueno, el Pim Pam Pum crec que no seria aquí sense, sense tota aquesta trajectòria dels inicis dels, dels 80 fins als 90, totes aquelles primeres ocupacions de Barna dels punks eh, i, i que crec que, que, que el punk de fet és, és tot una, un moviment que ens ha ficat a moltes en la, en la política I combativa. Tant. No? Eh, I tant, sí, sí. I, I per això avui us portem aquest Que pagui Pujol, que és un relat eh, viscut i trepidant, amb noms i cognoms i del contingut batallant, una crònica plena de referències musicals i localitzada a espais mítics de la capital catalana, molts d'ells desapareguts i esborrats de la memòria oficial d'una ciutat en constant lluita per mantenir encesa la flama de la resistència. Un collage narratiu de... que combina la recerca històrica i autobiogràfica amb un acurat esforç per retractar la Barcelona de la dècada dels 80 des d'una òptica punk, a partir de fotografies, cartells i octavetes, fanzines i retals de, de premsa, el protagonista, el protagonista del llibre és el propi autor, eh, un Johnny D adolescent i punk que ens condueix des de, des de l'irreverent escena musical alternativa i les primeres ocupacions fins a les mobilitzacions autònomes en contra de, de, de l'OTAN i el servei militar eh, la història de 10 anys que comença amb les primeres emissions de les ràdios lliures i acaba amb el, amb el naixement de diversos projectes autogestionaris vinculats als moviments socials mm, barcelonins. Un treball militant i resistent que ens mostra el pes i la, i la significació de les contracultures urbanes, tot qüestionant l'estratègia de, de l'amnèsia orquestrada durant la transició i, i, i de fet acaba parlant de la transició, no? que, que, el, que el Johnny D és, és algú que parla molt també, per exemple, al, a l'altre llibre que té dels, dels grups autònoms no? I, brutal també que li diu transacció no? i bueno, aquest em sembla un, un document històric espectacular per, no només pel, pel punk, per la música, sinó pel, per com s'han orquestrat els moviments socials en, en l'actualitat, tant, tant llibertaris com, com d'altres ideologies, i, i, que, i que ho relata no només amb lletres, sinó amb un... O sigui, amb, amb una documentació fotogràfica espectacular. O sigui, aquest llibre, la veritat, que val molt la pena eh, amb una maquetació molt guapa, així com, com combinant text amb, amb retalls de, de cartells, de, de, de, de fanzines i així, on surten retratats pues, a Último Resorte, eh, eh, molts, molts grups d'aquella època. Les clàssiques de l'època. Mhm. I, i, bueno, I amb un epíleg també espectacular, escrit per, per, per diferents companyes com, com l'Iñaki García, el Jesús Rodríguez de la directa o el, o el David Fernández. Uh mhm. -huh i que ho recomano molt. Eh, està en català i en, i en castellà, després també el, el, el vam treure, abans ho comentàvem amb el, amb el Pau, i si el podeu aconseguir jo crec que és, és un dels essencials de les nostres biblioteques i no sé si el podrem aconseguir perquè abans buscava per internet i està com una mica mig descatalogat, Hosti. vull dir que queden poques còpies Hosti. així, no sé, és no, no ho he dit, però és editat per La ciutat invisible, uh mhm. -huh. que també de tant en tant publiquen llibres, i es va publicar el 2010, vull dir que Hosti, ja fa... Ja, ja fa tant? Ja fa uns doncs- dies, jo, ah, jo ja he flipat, eh? Com sí, sí. buscant així una ja mica... Ves. Sí, sí, octubre del, del 2010, vull dir que ja fa 12 anys. Qui ho diria? Mm. I tant. No, i la versió en català... És, eh, o sigui, la, en castellà també està molt bé, però jo crec que és més per arribar a gent no català no parlant, i, i si podeu trobar-ho i podeu triar, doncs millor en català perquè sí que, que jo tinc la versió en castellà i també és brutal, és impressionant però si podeu triar, doncs millor en I català tant, si l'enteneu. I la veritat és que a mi el que em va al·lucinar més d'aquest llibre, bueno, a part de, el més impressionant realment és el relat digna que hi va haver de, de tota l'època, d'any a any, de que et va explicant totes les coses que anava passant, com si fos un diari, un dietari sí, sí, sí. De, de la persona. Però a més a més, eh, és, és la manera d'explicar-ho. És la manera de, de que et va dient la seva experiència, eh, què estava passant en aquell moment? O sigui, et fa com diferents retalls sí. de ara mateix jo estic vivint això, que potser no ho ve a cuento, però jo és el que vaig viure en aquella època, eh, en aquell mes concret d'aquell any, per exemple. I alhora, doncs la Thatcher no sé què, i alhora no sé quantos. I et fa com una, un, una fotografia àmplia i una mica multiconstruïda de la situació d'aquell moment i almenys Uh, pots introduir-te una mica a l'època i empatitzar, que crec que és el que busca aquest llibre. Sí, de fet, el, el, els capítols estan distribuïts des del 1981 fins al 1991 i, com deia el Pau, eh, dintre de cada capítol està com distribuït en la importància de les petites coses sense importància, mm -hmm. les coses que passen, no? I té com, com aquesta estructura eh, de, de, de disseny i com per... Fàcil per, de seguir, no? Sí, i com per mm. relatar la, la, la, la seva història i la seva vivència, que és, que és molt, molt interessant de, de llegir. Mm. A mi em sembla un document indispensable en aquesta secció eh, llibres combatius. La veritat és que una, una vegada més excel·lent la proposta del mestre Manolo a la secció de llibres combatius. Avui amb Que pagui Pujol de, del Johnny D i, i amb què ho amenitzarem això a nivell musical? I... No podia faltar, jo ho acabo de veure el que wow. va sonar i en una ocasió com aquesta el Manolo no falla. Eh? Està clavat. Sí, és que... Al 100%. Era com Cortatu, saps? Jo, jo aquests també són un fetitxe meu, ja, ja ho sabeu, són els seguidors. Ja, sabem, ho sabem. Ja, ja sé qui són. Jo també me'ls vaig perdre, eh, no els vaig poder escoltar en, en directe. Això, com us deia, són els Sindios, aquesta banda de punk hardcore de, de Madrid i us porto de l'àlbum eh, Solidaritat que van fer en, per treure calés per, per companyes preses anarquistes de, em sembla que va ser el 1999 i us porto un tema que, que per mi té molta relació amb, amb aquest llibre que us porto que es diu eh, Casa... no, eh, per, no, perdoneu Casa... Casa Ocupada, Casa Encantada, perquè oh, crec que, sí, sí, sí, que, que, el, que el moviment ocupa i, i en relació al punt que ha tingut molt... Bueno, pues, han sigut els inicis de, de tota una trajectòria de moviments socials a, arreu de, de, de Catalunya i que, i que crec que és important i per això us porto aquest tema dels indios. Rebenta el pim-pam-pum. pum El hecho primero de ocupar es negar el derecho de unas cuantas a arrebatarnos a todas las demás lo que nos pertenece, es decir, todo. Es negar el derecho a la propiedad privada y no yendo a mendigar nuestra parte del pastel a las instituciones del Estado, no exigiendo reformas o futuros y mejores repartos de la riqueza, sino actuando en primera persona, tomando ahora, sin mediaciones, aquello que es nuestro. No mendigamos al Estado, pues es nuestro enemigo. Le negamos el derecho a gobernarnos, a darnos o a quitarnos nada. Defender este espacio arrebatado al capital es la consecuencia lógica del hecho mismo de ocupar, y esa defensa debe realizarse del mismo modo, en primera persona, sin mediaciones, sin ningún tipo de compromiso con el enemigo, usando todas las armas a nuestro alcance. Que ningún desalojo quede impune. Son ellos los que cotidianamente nos están agrediendo. Que sepan que no estamos jugando, que les cueste sudor y daños económicos o de otro tipo. Echamos de los espacios ocupados. Estamos luchando no para pedir, no para suplicar o mendigar. Estamos tomando lo que es nuestro y lo vamos a defender. ¡Esa es la lucha! ¡Abajo estos disturbios! la l'aigua. Sí, sí, Sin Dios, banda mitiquíssima, anarquista de Madrid, de punk hardcore, eh, per mi, això ja us ho he dit, un fetitxe, més tinc sí, tots els discos teu, que anaven... Sí, són, és sí, aquest. Sí, sí, sí, sí, però és amb raó. Manolo, també. si s'hagués de portar un disc a una illa deserta, s'emportaria <laughs> Sin La discografia. Sí. <laughs> Oh, sí. Però és, és amb motiu, també, perquè és una banda que realment totes les seves lletres tenen... és per donar consciència i, i enviar sí. un missatge. No, no Toquen la patata, no? És, és banda pim-pam-pum. Sí. O sigui... I a més que, que per mi aquesta gent feia un treball molt important de de quallar la militància anarquista amb, amb la música, perquè els seus discos anaven amb, amb, amb uns... Eh, no anaven amb el típic llibret de quatre pàgines amb les cançons, sinó que no, cada no. cançó tenia un article escrit que parlava extensament de la cançó i, i realment a mi, eh, Sin Dios, ha sigut un dels grups que m'ha fet eh, polititzar dintre de, de, de, de l'anarquisme sens dubte, o sigui, vull dir, llegia amb 15 anys tots els discos, no? I, i això em va, va fer que, que anés cap a on anava, no? I ja sé que discreparàs, eh? Però eh, jo per mi, Sin Dios, també marca un punt evolutiu de, del punt amb essència de Uh, és igual no saber tocar, vull dir, mm. ja sé que potser... No, no, total, total. Vull dir, és, e-, és musicalment, uh, uh, um, o sigui, puc entendre que sigui d'orillo i que costi d'escoltar, perquè com a música no és uh, el cànon eh, en absolut, però en canvi com a missatge és que és extremadament sí, potent. Sí. sí, sí, però estic absolutament d'acord amb, amb el que dius. Vull dir, tenen cançons que, que no quallen res, o sigui, mm -hmm. que és del rotllo... Com, com, com Musicalment no la claven, però el que diuen la claven. Mm -hmm. sí, sí, sí, sí, sí. I fins i tot és més important, clar. Mm. Sí, sí. Deixa'm dir que m'has fet pensar amb el que estaves dient de que eh, et van instruir o et van, no, et van motivar políticament. Jo el primer grup que he portat avui, Producto Interior Bruto, és un, del grup, un dels grups que podria dir que a mi me van instruir en el folisetanisme, no? sí, eh? en, en el tema del veganisme o, o vegeta com, com jo. Uh mhm. -huh. També va ser una de les bandes com, com una biblioteca, una una bíblia, mm -hmm. no? Sí, sí, sí. Que ben vist, o sigui, el fet de que una cançó després et porti a un pensament, a un sentiment i a una... Una cançó o una banda, no? O una banda, o un... sí, sí, sí. Mm -hmm. I, i d'aquí la importància, no?, que parlàvem, o sigui, la importància de, de la música i del, del punk o de l'esca o de, o de l'oi, vull dir que, que va molt lligat amb, amb el llibre que, que portàvem avui, no? de, com, de com a través d'això generacions, vull dir, perquè al final el punk és una una, com es diu, bueno, una manera, un, una manera de viure i una manera de pensar contracultural, contra el sistema, no? que, perquè el que ja no és el que volem. No és el que volem. I, I, I, i, i, fins aquí, no? I, I ja, aquí estem, no? amb tot això. I tant. Molt bona reflexió, la veritat, molt interessant. La veritat és que estan sortint moltes perles, però també moltes bones reflexions d'aquesta edició 407. I, so I sobretot a, arrel de la secció llibres combatius sí. és com Sempre hi han reflexions al Pim Pam Pum, però eh, arrel de llibres combatius sempre és un plus, sí. un, un afegit Ens que... ajuda. Sí, sí, sí, Ens sí. ajuda i molt. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa i d'aquesta seccionassa que s'ha marcat el mestre Manolo, ara és el torn del mestre Pou, que acaba ronda. Doncs sí, posarem una altra cançó que jo crec que són uns clàssics. No et quedes curt, tampoc, eh? <laughs> No et quedes curt, mare meva. Jo, per mi, aquesta cançó també va ser un punt i a part, i ara explicaré una mica per què, Errates, de SA, Societat uh, Alcohòlica. Buah. Societat Alcohòlica per mi també va ser un punt i a part considerable perquè jo havia escoltat molt punk i poc metal, diguem-ne així, i aquesta <laughs> banda em va arribar molt a la patata. Al final és una banda que en directe, ara ja fa un temps que no, però el seu set list començava amb aquesta cançó, de fet, era una anterior, primera, que encara era més lenta, després d'aquesta cançó, que era Rates, que comença amb tranquil·litat i de cop i volta fa com un puny sobre la taula, uh, dona un cop de puny i és impressionant la que es liava als concerts matraca. de matraca de la bona. I, I la veritat és que també S.A. Uh, eh, neix d'un moviment uh, squatter molt gran de, de la zona de Vitoria-Gasteiz, em sembla que era, um, en què aquesta banda també està molt, molt, molt involucrada amb tots els moviments de, de la zona. Encara que després ho vegis i dius, hosti, aquests són uns metaleros, el cantant va rapat. El cantant anava amb unes grenyes fins al cul, que, que hi ha un... Quin canvi d'imatge sí, sí, sí, en uns sí, sí, anys, eh? Totalment, ja, no sé si l'heu vist, un VHS d'un directe amb Victoria Gasteiz impressionant, no, Bilbo... no me'n recordo. Hi ha un, un VHS ripejat Um, que és el directe de quan l'època de ese cántaro vacío és el, el cantador en los ojos, no? Un CD... Després del Black Album van fer un que era com més evolució rítmica i més uh, musical, perquè el Black Album era bastant metal. Sí. Que, que eren així, vull dir que ja tenien les pintes... És que el cantant sembla un hippie, o sigui, diguem-ho clar. <laughs> un odi noi. I aleshores, doncs, uh, és impressionant aquell directe, si ho podeu pillar per YouTube deu estar i després ja van fer els rates i la veritat és que és brutal i aquest vinil me'l va regalar el meu germà va ser un dels primers vinils que vaig tenir de fet li va costar 3 euros de segona mà por ahí wow. Joder, I la veritat que és que és... el que ho venia. <laughs> I avui el tenim aquí. I és, o sigui, poder-ho escoltar en vinil, que ja sabeu que els vinils uh, tenen més freqüència de baixos en general que no pas <laughs> l'MP3 sense... no cal ni dir-ho. Uh, I aleshores se sent la gravetat de, de, els greus de, de les cançons i la veritat és que val molt la pena poder escoltar aquests rates en directe amb un vinil. Catem-la! Gràcies, Pau. i Sorrosa. Déu-n'hi-do, déu nhi com està el pim-pam-pum, déu nhi com anem aquí als estudis de Ràdio Trama. Hi ha Brutal, coses, brutalíssima. Hi han coses brutals, però més brutal que aquesta cosa que acabem de sentir sí, ara... Sí. Home, i, i la veritat... Es fa difícil, eh? Vull dir, l'empalmada de cançons també, que impressionant, eh? Sin Dios S.A. tot comença a aparèixer... Ui, ara veig jo. Mierda. A més, jo, jo estava recordant molt, molt per dintre mentre escoltava aquesta cançó l'últim eh, concert de, de Sociedad Alcohòlica que vaig anar, que va ser el 2007, si Uah. no me'n recordo, <laughs> si no, si, no, o sigui, si no recordo malament, mm -hmm. eh, perdoneu, que va ser a, a Granada, a Granada, no. A Granada, a una sala que no recordo el nom, que va ser a, amb, el, amb el Xavi i eh, el Mario i el Fran, que en aquella uh! època el Xavi i el Mario vivien, vi, vivien a, a Granada i després del bolo vam acabar a una antiga tabacalera ocupada a les afores de Granada escoltant un grup que feia versions d'Nvidia Cochina. Hòstia, ah, ¿en serio? A una copa de lo más costra que he estado en toda mi vida, o sigui, espectacular. Espectacular. I va ser una nit d'aquelles que, bueno, que acabes de dia al dia següent i que, i que passen moltes coses. Nits que no acaben. Però, però em recordava molt això, eh, com a concerts. Ja ves, Uah. ja ves. Déu-n'hi-do, quins records, déu nhi que, quines coses ens evoquen aquestes cançonasses que, que us estem tirant. Molt contentes de continuar amb totes vosaltres aquí al Pim Pam Pum. Continueu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Continuem amb aquest especial vinils, CDs, casets i ara em sembla que és el torn del mestre Pou que està no, ahí... No, el Pou no, acaba de no. tirar socioalcohòlica... Perdó, del mestre, del mestre Tecles. Avui ens vas canviant els noms a tots, eh? <laughs> No passa sí, res. perquè com que veig que un fa una cosa, penso que és... No pastanaga. Que... No pastanaga. No pastanaga. És així, és així. No, no, és que és complicat avui la gestió de del formal, no? Ens anem I passant aquí, la gent s'aixeca, es, sí. es passa els vinils, ara jo guardo el vinil que acaba de sonar, te passo el CD... Venia no sé. de pixar, no sabia qui li tocava, imagina't. Sí. <laughs> un I, desastre. I, i, I la gestió del vi, també. També, sí, també, sí, també, també, també, és un també, tema, és un també, tema. també. Doncs ara vaig jo i Espera, que m'ha caigut. Ah, vale, espera, que això ho tenia apuntat aquí. Vale, perquè era un grup que no coneixo. Eh, ahir, ahir i avui he estat a, a, a, les, a la meva terra, a Terres de Ponent. A Lleida? A Lleida. I ahir vaig estar a casa amb ma germà, vaig veure el meu nebodet i li vaig comentar eh, que faríem aquest especial amb diversos formats i li vaig dir, tens algun CD? per tenir alguna novetat i me va, va treure la seva caixa d'un mogollon de coses moltes ratllades eh, Xavi, a veure si <laughs> cuidem una mica. Xavi... perquè anaven dient, oh, que guai això, ho miraves i dius, vale, eh, sí, ho, perquè ho deixo aquí. Així el suport físic sí que morirà. el suport físic, si no el tens molt ben cuidat, per desgràcia es va degradant. El, i... sí. el CD sí. com a mínim, no? Perquè el CD en Sobretot concret... el CD, es va... Sí que si la, la humitat li fa unes ronxes que flipes, el ratlladures... Bueno. A mi m'ha arribat a explotar un CD a dins del lector perquè jo salta la, la, la pel·lícula de dalt, la goma, o sigui, la pega, si es comença a desenganxar, si veieu que té algun foradet que és transparent, no el poseu en lloc. <laughs> perquè després... Te pot fer, te pot fer malbé Clar. la disque, el, o, la, el, lector. el lector. Perquè t'agafa una mica d'aquella pel·lícula, s'enganxa i explota. I oh. aleshores oh. eh, és un drama. Sí, sí, sí. A mi m'ha passat i és espectacular, eh? Realment. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Sí. Com que avui ho fem amb, amb vinils i també amb CDs, doncs mira, passen aquestes coses que si, si tiréssim l'MP3 li donaríem el clic i aniria fàcil, però no, avui no és fàcil, avui va així la cosa. Mireu, que, és un... Què portes? És un CD que, que m'ha deixat ma germà, que no tenia ni punyetera idea de lo que era perquè un, com es diu, el, el, el Raül de Lleida, el de Sarna Social, sí. segur que ho sona, el sí, Raül sí. de Sarna Social, mm pues, ma germà, com que viu per allà a Lleida i a molts espais viu amb, amb gent del rotllo d'allí, pues el Raül eh, érem col·legues i de tant en tant li anava passant CDs de escolta't això, escolta't això, i moltes coses anava acumulant coses que no li donaven ni temps d'escoltar-ho o moltes coses eren horribles, no? però ell com que feia una mica de distri també, ho tenia contactes i li, li anava passant coses, no? I aquest CD, que jo vaig veure la caràtula, us l'ensenyo, em, va, <laughs> em va fer gràcia, vaig dir, a veure, això, això ho vull escoltar, me vaig emportar aquest CD i la veritat és que l'he escoltat abans de, del programa, quan, estava, quan estàvem preparant aquí les màquines, dic, deixa'm-ho escoltar, a veure... Perquè mireu la contraportada. És el Borat, no? Hi ha uns caretos sí. molt sí. raros. Dius, surt, el, surt el Borat, Stalin, eh, Putin... i, i, i l'altre no sabria dir. Tot normal. Com a, Tot com a normal. CD, com a contraportada de CD, és, és raro. Déu-n'hi-do, déu Es diuen Tropiezo, una mica freak. Ui, tropiezo. M'agrada molt el nom, eh? Sí, sí, Trop... podrien ser de, de Madrid tranquil·líssimament, eh? Trompazo. Podrien ser de Madrid, pero no, son de Bayamón a Puerto Rico. Uh! <laughs> Eh, hay un salt... Saltem al xarco. Sí, saltem sí. al xarco. Puertorriqueses. I puertorriquejo, però a saco. <laughs> És la puertorricada més gran que he fet mai. <laughs> doncs aquest... Com es nota el vi, eh? d'aquests tropiezo... Què t'ho dice? Què t'ho dice? M'he escoltat sí, unes sí quantes cançons. Sí. N'hi havia una que dic, això pot anar pel Folly Seitan, que es deia... Eh, la cançó es deia Cazador Furtivo, però no, no anava, no, no. anava per ahir, era una altra cosa. I al final he decidit portar una cançó, la número 9, que es diu Refugio Superfluo, i la veritat és que m'ha agradat molt i us deixo perquè la gaudiu. Tropiezo, refugio, superfluo. Enxufa-la! Sí. Maybe believing in God was a mistake. Molt bé, aquests tropiezo des de Puerto Rico havíem quedat, a Bayamón, Puerto Rico. déu nhi quina canya li fotien. déu nhi espectacular el temazo de tropiezo. M'he guardat, guardat la, me, sí. la més pepino, que port, més canyero, diguéssim, més despeinat. Me l'he guardat per la meva última ronda. I ara crec que abans d'acomiadar-nos tires tu una, sí, la teva última ronda. Tiro no, Isma? la meva última bala i després... Que, per, que, que ojo el dato, perquè fa molt temps que aquest disc va sonar el pim-pam-pum, sí, però sencer. han tardat mig any o jo que sí, sé sí. quants mesos han tardat Quan... en portar-lo. ¿O vais a meter con ellos? Quan va ser això? Quan jo, va ser? Que... Jo només em fotré ah. abans de l'estiu. Però abans de l'estiu... Jo només sí. em fotré amb, amb el que han tardat, però em fico de peu i, i faig una flexió així, <laughs> rotllo com els japonesos. De... Reverència. Reverència. Sí, sí. Reverència. Mare meva, tio, lo que ve ara. Digue-ho, digue-ho ja. Mireu bé Casparrata. I Casparrata, portem un vinil de Casparrata, sí. Bah, un vinil de existeix, Casparrata. Existeix un vinil el I, loro. I no només hi ha un vinil, sinó que a més a més han fet un lot que és guapíssim, que des d'aquí us encoratgem a causar us el pilleu, que porta samarreta i porta birra artesanal de la Barbarenca, que és, hi, ha, hi ha al darrere el nostre col·lega Toni, que, que fa cerveses d'allò més bones, i porta cerveses Casparrata, cervesa ben bona feta pel Toni de, de la Barbarenca, i porta a més una samarreta, samarreta, vinil i, i birra. Birres, birres, brutalíssim. Deixa'm dir també que he vist la, els dos vídeos de promo que van sí. fer. El primer rotllo que havien... La, la broma aquella de la Super Bowl. Sí. No? <laughs> que ho feien al descans de la Super Bowl que presentarien el disc al descans la Super Bowl i llavors apareix l'Albert i diu eh, que ho he penjat a YouTube. <laughs> Boníssim, vaig, vaig riure molt. Màquina. I, i ahir em sembla que vaig veure un altre sí. que, que ja més... Com... Que surt, surt del tema de, de, abans de prendre's la cervesa... Ah, lo de la birra, sí que lent, està l'Albert sí. tocant la bateria com molt descafeinadament i arriben els altres i li diuen que, que, eh, veient-se una estrella, no? fent sí. un glob d'estrella i tocant així com... De merda, no? De merda, sí. i, i arriben els altres dos i diuen, a veure, què estàs fent? Què estàs fent? Deixa'm F que et digui... Fes un glob de que la birra i llavors uah, comença amb, el, amb la locura. Brutal. Brutal. Deixa'm que et digui que no entenc què, què, què passa que no estan aquí els que Esparrata presentant aquest vinil? Que, que, que a més em sembla que l'estàs estrenant aquí, vull dir que no s'ha punxat mai aquest vinil. No, no, no, no, segur que a la, A la ràdio no, ja, ja us ho dic jo. Va sortir, va sortir fa molt, molt poc. La veritat és que li tenia moltes ganes els Casparrata i que traguessin aquest nou vinil. Casparrata, aquesta banda d'amics que estan com una puta cabra i que tant ens estimem. Fan punk des del Paleolític i són el Joan a la guitarra i a les veus, el Devoto al baix i a les altres veus i l'Albert a la bataca i als cors, perquè té un cor que no li cap al pit. Des del seu darrer treball, acabat de sortir del forn, en format vinil, solució hidroalcohòlica, us portem una gardela que es diu Senyor Ramon i sona així de bé. en vinil, mare meva, me, me tallo Grans. les venes en... Grandíssims els, en, els Casparrata. Ho m'he imaginat, eh, també. O sigui, jo ets a dir, a mi em va sorprendre molt quan em va venir el de i va dir sí, farem un, un vinil. Bueno, no va dir així, va dir farem un vinil. <laughs> és un somni fet realitat que els Casparrata els puguem gaudir en una, en una edició en vinil com aquesta del Pim Pam Pum, espectacular, el senyor Ramon des de la Solució Hidroalcohòlica, la, els nostres col·legues de, de Barberà del Vallès, una forta abraçada per totes elles. Acabem sí. ràpid el programa, si plau, perquè arribaran i, i ens liaran la troca. <laughs> No, no, no. no, no. Ho dius tres cops i... Acabarem, si però... Si dius voto eh? tres vegades, <laughs> se cumple. Se cumple. dos, eh? L'última vegada que va passar això va pillar el Covid, eh? No, no. Ojo. sé. Vària gent. <laughs> Ojo peligro. Ojo peligro. bueno, també us volem eh, emplaçar que passeu el proper 13 de febrer d'11 a 1 per la plaça de la Vila de Barberà del Vallès a visitar la paradeta de l'Assemblea Feminista en motiu de Sant Violentí, perquè l'amor romàntic mata. I, i acabarem amb un parell de cançons, però abans de, abans de les cançons eh, farem el resum del que ha donat de si aquesta edició 407 del Pim Pam Pum, que la veritat és que l'hem gaudit a, a saco. Programa dedicat molt especialment a la gent de d'Alerta Solidària, eh, que aquesta setmana han, de, han destapat que la Generalitat de Catalunya destina recursos de lluita antiterrorista a combatre el moviment pel dret a l'habitatge. Us hem recomanat el Verkami de la gent de Tigre de Paper per poder editar el llibre 100 anys de marxisme i qüestió nacional als països catalans. I també us hem convocat a les jornades anticarceràries Les rejas no nos callaran, que seran a, el 25, 26 i 27 de febrer al centre social ocupat La Locomotiva, que està al carrer de la Glòria 11.15 de l'Hospitalet de Llobregat i a on, ser, perdó, i a on serem unes servidores. I tant, ui, allà hi serem. I amb carteo de préssecs, distris i artesania, amb un munt de tallers, xerrades, presentacions de llibres, taules rodones, concerts i programa d'allò més especial del pim-pam-pum això que us dèiem. I a la secció de llibres combatius us hem presentat eh, Que pagui Pujol, una crònica punk de la Barcelona dels 80 de Johnny D. I a la secció Felicitant Foli. Foli. Hem degustat excuses de producte Interior Bruto. I també us hem emplaçat a que passeu el proper 13 de febrer de 11 a 1 del matí per la plaça de la Vila de Barberà del Vallès a visitar la paradeta de l'Assemblea Feminista amb motiu de Sant Violentí, perquè l'amor romàntic mata. Així és. I acabarà amb dues cançonasses, aquesta edició tan especial del Bim Bam Pum, que tan contentes hem estat de poder-vos oferir. La primera de les darreres la tira el mestre Malolo. Amb què t'acomiades, guapo? Doncs mireu, jo m'acomiado amb un vinil dels Larsen, una banda... Mm, Larsen! Amb, hòstia, una banda molt mítica, mític, dels primers punks dels anys 80 de, de Madrid, eh, influenciats pels sons que venien del, del Regne Unit, dels Sex Pistols i, I, més, i companyia. El, de Madrid, no? Larsen. Larsen. Un... Sí, mira, <laughs> hi ha, sí, hi ha aquí una bueno, històrica. Aquí, eh? aquí va començar. Eh? Aquí, va, va començar. <laughs> doncs sí, mira, i us porto un tema d'aquest disc que es diu Lucha contra el Tecno. <laughs> Gran. I per, jo... I per acabar del tot, la, la cirereta del pastís, quina serà, mestre Pou? Amb doncs què t'acomiades? Posarem més aviat metal, eh, una banda de tirant metalcore més a dead, dead metal, que realment tenen... Fosqueges. Fosquegen més de, que el dead, sí. Potser és més tirant a black, però tenen breaks mm, tipus metalcore bastant interessants, que són The Eyes, que, que va ser una banda que crec que ja no toquen des de fa un temps. Això s'estrena aquí el Pim Pam Pum, no? Els The Eyes? No sí, no de fet, sí. avui en portem unes quantes estrenes, però com que és un dia especial, potser ja tornaran. Clar, clar. Ja I, tant, I tant que sí. No, però dic perquè no em sona el, el, no. el nom aquest. No, mm, no, no havien coneixi. sonat, no. I, I aquesta banda, la veritat és que van estar pocs anys, cap al 2008-2009 van treure aquest CD, el seu únic CD Insights. Insights... Insights? No sé. Signes, no? Deu ser? No ho sé. En signes. I, I la veritat és que són ah, bastant contundents, ja, ja veureu, i no me'n recordava, però el, el tinc firmat, Hola. I, i rei, i ah, aleshores ja doncs, us deixarem amb The Eyes, la seva primera cançó d'aquest àlbum, que és Crucified, Crucified Lie. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses acaba aquesta edició 407 del Pim Pam Pum, edició especialíssima en vinils, amb casets i amb CDs, més difícil de, del que habitualment en, ens és, però, però que hem gaudit d'allò més, més amb totes vosaltres. La veritat és que... És que li dona un rotllo sí, que ens sí, ho passem molt bé sí. només amb el treje maneje sí, de sí, vinga, sí. posa-la aquí, a les revolucions, cuidado, quina, quina cançó és a punta, no? quan fiques el vinil i no és la primera, has d'apuntar... És... Ens manté sí, molt sí. més actives que, que de costum, que bueno, directament tira la cançó al tecle, si estem aquí més parlant de nosaltres o de les nostres coses, bueno, avui no hi ha temps per això, sinó hi ha temps per anar buscant... Eh? Mm. Sí. sí. <laughs> I, avui, I avui no ens hem ficat en gaire jardins, eh? No. Vols que bueno. comentem el tema? No, No, no, no, pero que no, no, algú en fet, matan al el xupitos de la muerte... Al no sé sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, Sí. Déu-n'hi-do. déu nhi déu Som si nosaltres, sí. o sigui, no podia... Sí. O sigui, algun jardí, encara que sigui el format que sigui, jardí que te crio. Perquè el citoplàcton i el plàcton, quina no, diferència No, no, no, si ja sabes com me pongo, pa què m'invitais? Amb això acaba aquesta edició 407 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb tots vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Ja sabeu que sou, que sou el motor i que sou el cor que fa batacar aquest Pim Pam Pum. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa... I pels carrers... Salut, Salut i revolta! I revolta!